<laughs> Eh, pues antes de jugar el otro vamos a brindar, locos. Como ven? Pues, por todo lo bueno, ¿no? Huevo. Y por lo malo también. La locita de la buena. ¿Qué onda, compadre? quieren una canción? Dale, ¿te sabes la del pasado está olvidado? Claro que sí. mi Nuevo León, loco. otra mi compadre, que andamos a toda madre, brindando por los amigos, los que están y ya se han ido, puro polvito de chido, esta noche no me mido, tenemos que celebrar esos triunfos y fracasos, las morritas, los balazos, el perico, los guaxazos y las bolas de cristal, las mentiras, las traiciones, todas dan buenas lecciones, qué bonitos loquerones, brindando con mi carnal, las tristezas y alegrías fueron hace muchos días, hoy me vale verga a todos solo quiero festejar. Ando bien amanecido, bien alegre, bien prendido. Y si vengo decidido y no la vamos a parar. El pasado está olvidado, hoy andamos celebrando. Pura directa del cuadro, de la que trajo el comando. Mejor que anden con cuidado, no tenemos para cuando. Unos churros de la Jairo y un tequila para brindar. Hoy andamos decididos por la vida agradecidos, por los logros recibidos, por lo bueno y por lo malo. Tenemos que festejar. Cha, Viva bien o viva mal algún la muerte viene, nomás yo cargo el morral, tú no sabes lo que contiene. La vida y el dinero son buenos cuando los tienes, pero es el ser amigo, nomás cuando les conviene. Recuerdo escuchar a mi jefe, la vida se ocupa billete, con los huevos para defenderte y los hombres se arreglan de frente que no tengo a mi jefe me sobra el billete y no faltan los huevos. Bien saben esos objetos, pa' acá no se meten, le temen al fuego. ¿Y que ha cambiado? Nada. Igual un día me lleva la chingada. Pero mis rolas en México hicieron historia y eso ya no lo cambia nada. Con un chingo y sin dinero, pero sigo siendo el rey, el más el tirano pasado está olvidado, hoy andamos celebrando Pura directa del cuadro, de la que trajo el comando Es porque anden con cuidado, no tenemos para cuando Unos churros de la Jairo y un tequila para brindar Hoy andamos decididos, en alegres bien prendidos Por la vida agradecidos, por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo Tenemos que festejar me ha enseñado es que nada es regalado. Desde morro he trabajado y al chile me la he pelado. Gracias a los que han estado todo el tiempo a mi lado y siempre me han apoyado para tener mi lugar. Los errores Descometidos quedaron en el olvido. Ya casi en nadie confío, son muy pocos mis amigos, pero mucho lo he aprendido a lo largo del camino. Y aunque a veces me he caído, me he logrado levantar. Hoy las cosas han cambiado, ya lo pasado, pasado. Ya no más tragos amargos, puro brindar y brindar. Ando bien amanecido, bien alegre, bien prendido Hoy si vengo decidido y no la vamos a parar. El pasado está olvidado, hoy andamos celebrando. Por la directa del cuadro, de la que trajo el comando. Es porque anden con cuidado, no tenemos para cuando. Unos churros de la Jairo y un tequila para brindar Hoy andamos decididos, bien alegres, bien prendidos. Con la vida agradecidos, por los logros recibidos, por lo bueno y por el tiro loco, el clan récord, perros, a huevo.